Pakinggan natin ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. April 1, 1994 Isinilang si Bishop Arturo Bastes, SVD sa Lubok, Bohol. Inordinansya bilang pare noong 1970 at itinalagang obispo noong 1997. Una niyang pinamunuan ng Diocese ng Romblon at noong 2002 naging coadjutor bishop siya ng Diocese ng Sorsogon. Matapos ang isang taon, siya ay iniluklok bilang obispo ng diocese. Kilala si Bishop Bastes bilang tagapagtaguyod ng pangangalaga sa kalikasan dahil sa pagtutol sa pagmimina sa Rapurapo Island, Albay. Inyong napakinggan ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. Muling abangan dito sa Radio Veritas 846, ang radio. Totoo.